na napredak. Kakva je ta skupina ljudi? Ko su to pravi vjernici? Kakve, kakvim ih Allah Đelešanuhu opisuje? Vidjet ćemo iz ajeta koji se nalaze u suri Furkan suri koja nosi naziv El to je jedno od imena Kur'an i Kerima pored imena El Kur'an zove se i El Furkan koji rastavlja istinu od neistine.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 Kaže uzvišeni Allah za Đelešanu Tebaraka alladhi neka je uzvišen, uzvišen onaj الذي جعل في السماء بروجا koji je stvorio na nebu zvijezde وجعل فيها سراجا i postavio na njemu svjetiljku sunce وقمرا منيرا i mjesec koji osvjetljava i mjesec sjajni. Neka je uzvišen, neka mu je hvala i njemu svaka veličina pripada. Onaj koji je stvorio sve živo, onaj koji je stvorio ova velika čuda u prirodi, ovaj kosmos zaista je zaslužan da se obožava i da se priznaje kao jedini istinski stvoritelj i Bog. Razumije se iz ovog kuranskog ajeta da Allah Đelešanuhu hoće ljude da podstakne na zahvaljivanje njegov. Da mu zahvaljuju i da ga veličaju. Jer je on te hvale zaslužan i dostojan. Jer ta zahvala čovjekova Allahu Đelešanuhu koristi čovjeku. Allahu to nije potrebno. Odgaja to čovjeka. Uzdiže njegovu dušu da se veliča onaj koji je stvorio ova velika stvorenja koji nam je dao ove jasne znakove i dokaze u prirodi koje kada pogledamo naš iman čušći postane koji nam ukazuju na veličinu našeg stvoritelja i gospodara uzvišenog Allaha وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة On je učinio noć i dan da se smjenjuju, da dolaze jedno iza drugoga. Učinio noć pogodnom za odmor, a dan za rad. Limen erada en je zekara, koji želi da se sjeća svoga gospodara Allaha Đelešanuhu evo erade šukura ili hoće da mu zahvali Allah nas podsjeća na te njegove velike uzvišene savršene znakove koje je postavio u prirodu mnoge stvari danas među ljudima zavode čovjeka kreću ga sa puta razmišljanja o Allahu Đelešanu Ljudi su se zabavili dunjalučkim problemima ovim. Zabavili se brigom oko svoje egzistencije, oko materijalnih dobara. Kome bude glavna briga i glavno životno pitanje i problem dunjalu, te će dobiti njahirat u I taj dunjalu kome bude glavno pitanje ahiret, što znači da radi na ovome svijetu, da zaradi za ahiret. Da čini dobra u ime Allaha, jer Allah nagradu daje, dobit će dunjalu dunjaluk Dobit će i ovaj dunjalu. Na koji način će dobiti taj dunjalu? Dobit će na taj način što će mu Allah zadovoljstvo dati da bude u njegovom srcu. Ako ne ima zadovoljstva u srcu, da mu se dadne cijeli ovaj dunjaluk sa svim riznicama Dunjaluka, sa svim bogatstvom, zlatom i draguljima, opet se neće zadovoljiti. Jer tog zadovoljstva u srcu svome ne I opet će na kraju otići praznih ruku na Opet sa sobom ništa neće ponijeti onaj koji je zaslužan da mu se ibadet čini i da se veliča uzvišeni Allah koji nas podsjeća na to i od njegovog rahmeta i milosti jeste ovaj uzvišeni Kur'an da kad uzmemo da ga učimo sjećamo se Allaha Đelešanu sjećamo se ovih velikih znakova jaje i zato muslimanu ne smije proći 40 dana a da hatmu ne prouči cijeli Kur'an svakih 40 dana da prouči makar po jednom ako može više. Kroz ova velika iskušenja da čovjek ostane ispravan. Da ostane čvrst na pravom Allahovom putu. A šta reći za one koji u svom životu nikad Kur'an ne Ko Koji na drugi hatme uče. A oni u svom životu nikad Kur'an učili nisu. Šta reći za takvi? limen erade en je zeker zašto nam Allah to govoriš zašto nas podsjećaš na te velike ajete u kosmosu na te velike dokaze i znakove na tu veličinu na to da te sve tespi čini i veliča limen erade en je zeker onome ko hoće da se sjeti svoga gospodara Allaha Đelešanu a to je najbolji užitak وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ i najveća radost mi je učinio da bude u namazu. Najbolji osjećaj to je u namazu. U namazu istom onome u kome šeitan dođe pa i da nam stotinu drugih misli donese. Da nas skrene sa razmišljanjem o Allahom Đelešanom. Da nam pomuti tu ljepotu, taj rahatluk, to duhovno, duševno uživanje. to ajmu fisara najveća ljepota, najveći užitak u namazu. Liban arada an Koji hoće da se sjeti Allaha Đelešanu. Sjećati se Allaha Đelešanu, misliti o Allahu Đelešanu, bojati se Allaha Đelešanu, željeti njegov rahmet i milost. To je najveća ljepota i užitak. Nije užitak patiti, nije užitak voljeti i patiti nekakve osobe, nekakve ljubavi i nešta, što kroz pjesme i muziku proturaju i filmove i svakakvu drugu propagandu. Nije to uživanje te patnje duše. To postavi za svoj glavni cilj u životu. I na kraju i to ga izda. Ni to ne postigne. To je njegova šteta. Razmišljati o Allahu, to je užitak duhovni. Ljepota jedna. Niko ti to uzeti ne može. O kome razmišljaš? Koga voliš? za koga se žrtvuješ, za onoga koji tebe voli, za onoga koji tebi daje hajr i koji ti više dobra želi nego tvoja majka. Allah poslanik ali i sada se nam vidi jednu majku pred svojima sahabima kako pazi svoje dijete. Ali pa, pa upozorava svoja sahabe i kaže im mislite li da ova majka može ono svoje dijete baciti u džehennem? Tako Allah više vama hajna i dobra želi Njegova majka prema svome djetetu. Više dobra i hajra čovječanstvo i ljudima želi. Ali mnogi to dobro neće. Do mnogi možda to dobro nije došlo. Limen erada en Ko hoće da se sjeti. Ko hoće da se sjeća. Ko hoće da je sa Allahom dželešanu. Kaže se u jednom hadisu pejgamberovom alaihi sallatu wasalam koga prenosi od Allaha Đelešanu ja sam sa svojim stvorenjem, sa svojim abdom, robom, svojim vjernikom kad me se sjeti. Kako? Ja sam uz njega, ja mu pomažem. Kad se on mene sjeti u sebi, ja se njega sjetim u sebi. Kako to? Ne, ne smijete zamisliti da Allah je u jedno vrijeme zaboravio na tog čovjeka, jer Allah ne zaboravlja. Ali kad se kaže da Allah je zaboravio tu osobu, znači pustio ga da radi šta hoće da srlja, da luta, da ne zna tim u svome životu. Allah dobro zna za njega. Nije ga on u stvarnosti ovoj zaboravio, nego ga je ostavio. Kad se sjeti Allah nekoga, ne misli se nakon zaborava se sjeti, već Allah mu dobro hoće. A kada me spomene u lijepom društvu, ja njega spomenem u još ljepšem društvu, a to je među melekima spomeni tu osobu koja spomeni Allaha Đelešanu u lijepom društvu. Limen erade en je zekara ev erade šukura. Ko hoće da Allahu Đelešanu mu šučući, da je Allahu zahvalan, da Allahu istinski, iskreno se preda, da bude Allahu, da voli Allaha i da njega Allah zavoli. Najveći stepen to je da te Allah zavoli. A to je da postupaš po njegovim propisima. Po onome što je on naredio. Po onome što on voli da radiš. Radi, tvoje, radi tvoga dobra i tvoje koriste. Evo, rade šukuna. Ili da Allahu šučur učini da bude zahvalan. Da nam Allah nijedan nimet nije dao. Da nije dao nijedan nimet. Opet je zaslužan da, da mu zahvaljujemo i da ga veličamo. Zbog toga što je on Allah, što je on sam posebni veličanstven, savršen, uzvišen. I sve ovo što nam je dao nije od naše zasluge, nego od svoga dobročinstva, od svoje blagodati, iz svojih riznica, a ne od naše zasluge. Sve ove blagodati. Kad bi samo te jedna blagodat od čovjeka uzela, a to je ovaj vid koji imamo, onda bi tek osjetio Kolika je to blagodat bila kod njega pa je izgubio. I kaže se da će Allah pitati jednog čovjeka na sudnijem danu, čovječe koji je ibadet puno činio, hoćeš li da te nagradim po tvojim djelima ili po mojoj milosti? A taj čovjek ibadet je dosta činio, bio se Allahu Đelešanu, ali je imao jednu grešku kod sebe. A koja je to greška? Što je smatrao da je time postigao sve da je to sve, zadovoljava sve potrebe. Pa mu Allah samo pokaže, hoćeš po, po tvome i badeta. Pogledaj moju blagodat koju sam ti dao u tvojim očima. Da izmenimo ovu moju blagodat i taj tvoj ibadet, da vidimo šta je teže. Ne više, samo jednu blagodat. A pa kad je vidio, onda kaže, Bože, ti mene nagradi po tvojoj blagodati, po tvojoj milosti, a ne po mojim dijelima. Jer ja nikada ne mogu to zaslužiti, to koliko si mi dao. Jer kad kažemo Allahu elhamdulillah, hvala ti Allah. I to što smo rekli elhamdulillah i ne to treba reći elhamdulillah. Jer nam je Allah to dao da kažemo elhamdulillah. Jer koliko ima ljudi koji su na na krivome putu. Koji lutaju. Koji imaju novca i sredstava, ali upotrebljavaju za droge. Upotrebljavaju pamet svoju da izgube svoje zdravlje i svoj život. Pa nije izgubi, iz, izgube i dunjalu i ahiret. I zato kaže ulema, to što kažeš alhamdulillah i na to treba reći alhamdulillah, što ti Allah dao to da kažeš. Što ti Allah učinio da bude od ti da Allahu zahvaljuješ. Jer to je čast, to je blagodat. I ovdje ajeti oko sebe da ih vidimo, da budemo čvršći i bolji vjernici. Kakvi su ti vjernici o uzvišenju Allahu? Opiši nam Ovo do sada je bio uvod u opis pravih vjernika. Oni koji razmišljaju o Allahovim stvorenjima koje je Allah dao i zahvaljuju Allah o izmjeni dana i noći, ovim velikim događajima u prirodi koji se dešavaju. I Allah vjernicima oči otvori da ih vide. I drugi vide ove promjene u prirodi, ova velika čuda. Ali kažu, nije to ništa neobično. To je prirodno. Kako je to prirodno? Kako je to obično? Jeste li vi to napravili? Pa je to obično. To je jednostavno. Možete li vi šta promijeniti u tome? Obično je zato što smo mi to tako zatekli od naše rođenje i od naših predaka. Da to tako sunce izlazi i sunce za nas. Pa je to zato obično, ništa neobično. Da drugačije se dešava možda bi bilo neobično. Ali obično što smo mi tako zatekli. Znači da je to jednostavno. Znači da to nema svoje vrijednosti. Da to nije neko čudo, da to nije nešto posebno. Dajte vi promijenite ako možete. Dajte vi utičite na to. Nisi bio pitan kad, ćeš biti rođen. Niti ćeš biti pitan kad će ti duša izaći. Ne imaš u tome nikakvog udjela. Neko drugi tobom vlada Allah uzmišljeno. I gledaj da te oputi da tražiš njegov hidajet i dina sirata mustaqim. Da te uputi pravim siratim mustaqimom. Jer uputa to je Allahova nagrada. Allahov poklon jednom vjerniku. Da ti je drago da radiš po onome što je Allahu drago. I da ti je mrsko ono što je Allahu mrsko. Ono, ono što Allah ne voli da radi. Wa ibadur rahman. Ah, oni koji služe milostivom. Kur'anski izraz abdum u množini riba znači rob, ali ne u smislu roblja koga mi poznajemo, roba is, roblja iskorištavanja, roblja podjarnivanja, roblja koje ne ima nikakve časti, koje ne ima nikakve vrijednosti, ne u tome smislu. Rok u smislu onaj koji je Allahu u potpunosti pokoran. A Allah je sve propise dao da idu prema tome da se sačuva ljudski život, ljudski imetak, ljudsko zdravlje, ljudska čast i vjera. Allah je sve propise dao da idu ka tom cilju. Dakle, ne u smislu robova iskorištavanja, jer Allah Đelešanuhu je najbogatiji. On je neovisan. I mi njemu nismo potrebni. Zašto nas je stvorio? Da mu i činimo. Da mu zahvaljujemo. Da slijedimo njegove propise da mu budemo pokorni. Ne što njemu to treba, nego da bi se mi ljudi uzdigli, da bi mi išli pravom fazom u ovom životu jednom jedinom, jedinom na ovom dunjaluku koji imamo. Drugog ne ima. Da nas drugi ne iskoristavaju. I čovjek ili će biti Allahu pokoran, ili će biti pokoran šeitanu i svemu drugom što ne valja svojim strastima, svojim prostorima, pokora raznim vladarima koji ga iskorištavaju, razni, raznim državama i sistemima, pojedincima, društvima, ili će biti pokoran Allahu Đalešanu. Wa ibadu rahman i da se ne shvati da su Allahovi robovi da je to nešto poniženo, da je to nešto sramota, da je to nešto iskorištavanje, ni Allahu potrebno nisu. A Allah je sve blagodati nama to je dao. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ I podredio vam je sve što je na nebesima i na zemlji. Vama ljudi. Da vama služi koristi. Allahu to ne treba. Allah je neovisan. Vama. Vama, samo vama. Jer ste vi ti odabrani. Ti koji je Allah dao da žive na ovoj zemlji. Niste tek se tako našli. Niste tek tako došli na ovu zemlju. Tek tako postali od riba i drugih životinja. Već Allahovim stvaranjem imate posebnu čast. Allah vas tako je stvorio. Adama našeg pravota tako stvorio. Wa ibadur rahman. Dakle, rob Allahom to je nešto časno. Onaj koji seđu Allahu čini, drugom je ne čini. Drugom nije ponizan. Drugom ne robuje. Allahu se pokorava sam. Ibadur Rahman. To je počas. S druge strane, Elem ahed ilaikum ja je adem ella nisam čvrst ugovor uzeo od vas o sinovi Ademovi, o potomstvo Ademovi da ne obožavate šeitana, da ne slijedite šeitanov put, jer je to loš put. u lekom aduvu mobin, on je vaš otvoreni neprijatelj, jer vam je zavidio još otprije i hoće na krivi put da vas odredi. Pa vam uljepša nešto u mjeri koja će vas uništiti. Allah postavio pet na namaza. Rekli smo za odmah, Za rahatlog duše, za ljepotu. A onda čov, dođe šeitan pa hoće čovjeku da to pomuti Preko onoga što čovjek voli. Pa raditi. Radi svoj posao. Pa onda ostavi da radi svoj posao Da bi zaradio novac. Da bi imao živjet ti, tvoja porodica. Da bi mogao prosperirati. A kasnije ode taj imetak. Jer nije sa Ne ima treće u tome imetu i ne ima sreće taj koji je taj imetak tako si, Ostavljajući ono što je Allah odredio. Ko su ti? Ko su ti pravi vjernici? Da ih upoznamo, da nas uporedimo sa njima. Jer Allah na kraju ovih ajeta kaže to su sigurno džennetli. Pa da vidimo jesmo mi. Da vidimo koliko mi tih šantova i tih uslova ispunjavamo. Da vidimo da sebe izmjerimo, da sebe ispitamo. Da vidimo dok smo došli. Pa ako nešto nedostaje, da se ispravimo. Ako smo malo skrenuli, da pođemo pravim putem. الذين يمشون على الأرض هونا To su oni, svojstvo njihovo, koji idu po zemlji skrušeno. Vidiš drugim riječima, iz njihovog ponašanja, da se njihova vjera odražava na njihov rad. Vidiš jednu posebnu smirenost, jednu sigurnost u životu kod takvih ljudi. Jemšune alal erdi hevnen. Idu po zemlji skrušeno. Nisu kao oni koje je šeitan svojim govorom zaveo pa ne mogu bez toga govora, već i po ulici slušaju taj govor i ne zna čovjek kad ih gleda, jer se mogu u ljudski rod ubrojati. Koji slušaju razne muzike i razne šeitanove govore. Takvi ne hodaju skrušeno po zemlji. Takvi gledaju kakav će pesat po zemlji učiniti. Ili one koje izađu na ulicu, koje izađu među svijeta druge zavode nisu u ovom svojstvu. Jemšune ale ardi hevne. Razmišljaju o Allahu. Znaju cilj svoga života. Krušeno idu po zemlji. Što ne znači da u svom hodu se pretvaraju i prave kao da su bolesni. Vidio je jednom prilikom Omer ibn al-Khattab radijallahu anhu, drugi halif. Vidio je čovjeka koji ide ulicom mladića, koji tako ide jedva odajući po ulici. Pa ga pita, jesi li ti bolestan? Kaže, nisam. Pa zašto tako odaš i ukorio ga je zbog takve vrste hoda? Ne, da ide kao da je bolestan. Ne misli se tako, već idu po ulici, idu među svijetom skrušen. Ne dižu svoj glas. mi min sautik. Kaže se u Kur'an Kerimu sura i svoj glas kad govori sa ljudima mimo budbi, mimo predavanja kad treba kazati stvari u pogledu vjeri, objasniti ispraviti ono što se među ljudima proširilo ali kad govoriš na među ljudima, polako govori. Nemoj dizati svoj glas. Vlaku tu spusti svoj glas. Nemoj da među ljudima se ističeš. I ne enkeral asvati na sotul hamilu. Najgori glas jeste magareći. Na sotul hamilu, tako ga Allah poredi. Zašto? Zato što je u srcu toga čovjeka nešto. Što hoće da se pokaže da je u bolji među ljudima, da je on nešto potrebno, a ovo drugi ljudi nisu ništa. Da se njemu dešavaju potrebne stvari, a drugim ljudima ništa. Kimur, oholost. Velike su ove riječi kada se kaže u Kur'an Kerimu jemšune ala heunen idu po zemlji skrušeno skrušeno ali otresito poslanik ali i to ostala. Navodi se da je kada bi išao među svijetom da bi išao kao da silazi sa brda ne bi polako išao već bi malo ubrzanije korakom jer se tu vidi otresitost snaga snaga tijela i snaga duha se u hadisu pejgambera alihi sallatu wasalam tumačeći ovu riječ heunjem koji iskrušeno idu kaže se Ida etejtum salate felate tuha wa entum tes'au kad dolazite na namaz nemojte dolaziti trčeći nemojte trčati u džamiju da stignete وَأَتَوْهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَ Dođite u džaniju, a na vama se vidi skrušenost jedna. Hema edrektum minha fasallu. Šta stignete od namaza, klanjajte. Ona fatakum, a ono što vas prođe, niste stigli, fe etimu to upotpunite. Dakle, naklanjajte od namaza u džematu što ne stignete. Ali nemojte, zabrana jasna, dolaziti u džamiju trčeći. Je pravi cilj. Dakle, Ali sad nas upućuje na to kako ćemo postići pravi cilj od naše klanjanja. A to je polako da se u džamiju dođe skrušeno. Dakle, vjerovanje tih ljudi odražava se na njihovom ponašanju. Skrušeno idu takva njihova osobina. Pa se takvi postavljaju među ljudima i u drugim situacijama. Među svojom rodbinom. Zreli ljudi, pametni, mu'mini, vjernici. U međusobnim poslovima sa drugim ljudima obavljajući dužnosti Allahove Đelešanu, sve stvari na svome mjestu. U odgoju svoje djece, u učenju, u pomaganju drugih, vidi se odraz njihovog vjerovanja. Drugim riječima, hoću se reći, da islam ne bude samo forma, da ne bude samo jedan oblik, jedan kalf, ništa više. Već islam ima svoj duh, svoju dušu svoju svrhu, svoj cilj. A to je da se ovo naše vjerovanje pretoči u naša djela. I djelima se ljudi uče više nego riječima. Kao jedno drvo koje crpi razne vitamine, vodu i zemlje, a onda daje najljepše plodove. Tako je i vjerovanje jednog muslimana. Vide se plodovi njegovog vjerovanja. Crpi svoj rad iz Kur'ana, iz hadisa, iz ovog savršenog dini Islama. I to se vidi na njegovim djelima. Ako nema ima odraza to vjerovanje na djela, ako nema nikakve promjene nabolje, znači da je tu veza prekinuta među čovjeka, među muslimana i ovih naših izvora islama. Znači da nešto mora tu popraviti. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ I kada ih neznalice oslovljavaju. Džahilun. Kur'an ih tako naziva. Oni koji ne znaju. A koji su to koji ne znaju? To su oni koji ne znaju slova Kur'ana niti prakse pejgamberove, ali ih sallatu Koji hoće da rade po islamu, ali po islamu kako ga oni shvataju. Kako su oni to razumijeli? Ne iz izvora islama, nego onako iz života. Ovako ne bude islam. Ili da islam bude drugorazredan. Život, kad je u pitanju posao, ne ima ništa više. Prekidam vezu sa islamom. Položaj kad je u pitanju ne ima veze sa islamom. Islam u džami. Džahilu. Oni koji ne znaju džahil. Kad im se obrati. Kad ih napadnu drugim riječima. Jer će reći ovi ne vrijedi. E nu'minu kema amene sufaha da ćemo vjerovati ko što oni ludi vjeruju. Sve daju svoje zahtjeve. Nije to tako. Daj malo da odvojimo tu vjeru, da bude malo rahat od vjere. Ne može vjera biti u svemu, kažu. Hoćete svakdje vjeru da bude. Da se malo i od toga Hvala pa da mu Kalu salama. Ovi vjernici, pravi, iskreni, koje Allah spominje u Koranu, oni takvi osobama ne odgovaraju, jer takve osobe istinu ne traže. Oni im kažu salama mir, selam, spas. Jer ne ima koristi sa takvim osobama raspravljati. Jasan je Kur'an, jasan je Islam. El halalu bejinun, wal haramu bejinun, hadis kaže, reći kaj Gadbaroga ali i se. Halal je jasan i haram je jasan. Jasno je to. I ne treba to puno priče. Treba priče na onome mjestu gdje hoćemo da iskrivimo mi hoćemo da izmijenimo. Jest islam je takav, ali ovako opet da nekako drugačije, pa da vidimo može li drugačije. Onda tu trebaju tomovi knjiga, onda tu trebaju djela cijela da se napišu. Čovjek dolazi pred Begabe, ali i tako Vrlo kratko vrijeme s njim provede, ode svome narod, uči svoj narod. <clears throat> Džini kad su došli pred Begabe, ali i tako Čuli jednu suru kako uči, Vratili se svome narodu da pozivaju svoj narod. Da ih pozivaju u vjeru u islam. Nema tu neke filozofije, nečega što tek čovjek treba da istraži nešto sakriveno, pa treba to da ispita što drugi ljudi ne mogu saznati, pa onda je to nešto postigo drugi što ne znaju. Islam je za sve. Za onoga koji nema nijednog razreda škole, razumni islam. I za onoga visokog naučnika. I za njega je islam. I onome jednom nije težak, a ovome drugome nije jednostavan, isto tako. Nego je za sve. Već je savršen islam. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا Kad im se suprostavije džahili, oni kažu salam. Kaj je salam? I u tom pogledu oni se drže Allahovih propisa. Pa čak i u trenutku kad mogu biti rasrđeni, kad mogu se rasrditi, kada mogu se naljutiti na druge, oni kažu salam. Jer se sjećaju Allaha i njegovih velikih znakova i ajeta, koji Allaha Đelešanuhu puno spominje. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Kakva su još svojstva tih vjernika? To su oni koji provode noći suđeden čineći seždu u akijama i stojeći kijam biti na namazu obadajući namaz jer i tu ne namazu tako u noći provode zašto to tako? zato što su svjesni jedne velike činjenice da će pred Allaha doći, zarađuju, kao što čovjek ode izutra, da zaradi za svoj život, pa se vrati za polne umoran, jedva čeka da se odmori. Tako oni isto tako zarađuju. Ne znači to da će Dunjalu Kostar do ljudi na svoje normalne poslove obavlja. I to mu je sela, i to mu je i ibadet, ali pored toga nešto veće, nešto bolje. Allahu pored farzova na file obavljaju teheđud, na seždi Allahu i ibadet čine, mole za oprost grijeha svojih i oprost grijeha svojih roditelja, za oprost grijeha muslimanima, za pomoć muslimanima kod nas u svijetu svim muslimanima, za olakšanje briga i poteškoća, za olakšanje poslova, za učvršenje, za naše borce koji se boje na, na Allahovom pravom putu. Allaha, molim, Allahu se obraća, Jer i tu narati. A to im se sve računa. I to je poseban ibadet. U času kada drugi ljudi su nemarni, kada drugi ljudi spavaju, kad se odmaraju, a on Allahu ibadet čini. Jer je svjestan sutra će doći dan, sutra. Jer nisu ove godine ili mjesec i ništa drugo, već jedno sutra kao što je ono sve što je prošlo zajedno jedno juče, ništa više. I to manje nego juče. Kao jedan dan jedan, ili jedan dio dan I oni se sjećaju Allah. I zarađuju kod uzvišenog Allaha. Jer znaju da će sutra stati pred njega. I da ta, sa tim dijelima pune svoje džepove. Što bi mi rekli? Ovi na dunjalu po kojoj živimo. Zarađuju na taj način kod Allaha Đelešana. A onaj koji moli Allaha Đelešanuhu po noći za sebe i za muslimane, ne možemo se desiti po dani da dođe pa udari onog muslimana, slaže na onog muslimana, zavidi onog muslimanu, ogovara onog muslimana. Ne može. Jer sebe odgaja, odgaja svoju dušu. Sa Allahom razgovara. Suđeden u akijama. Jer mi tu na Rabbihim suđeden u akijama. Noći provode u Allahom nije kroz televizijske programe i filmove zabranjeni. Nije kroz pića i društva, nije kroz razgovore, svađe i prepirke, kroz kocku, kroz metalicu, Nije kroz to. Nije na šeitanom put. I taj šeitanov put težak je čovjeku. Ali opet čovjek ide tim putem. Opet kreće tim putem. Nema zadovoljstva u to. Opet je na kraju nesreća. Ali šeitan uljepšo. Šeitan učinio lijepim ukrasio. A na ahiretu će se stvari pokazati onakvima kakve jesu. I zato čovjek vjernik musliman gleda tim očima posebnim kojima drugi ne gledaju. Vidi stvarnost. Vidi stvarnost koju drugi ne vide. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ mnoge smo ljude i džine na džehennem pripremili. Zašto? Lehom kulubu najah kahune. Imaju srca, imaju razum. Ali oni time ne razmišljaju. Ona on ajunu laju sirune, jer imaju oči, ali ne vide svojim očima. Slijepi su pored očiju. Ona on adanu imaju uši, la jesmeune biha. Ali ne ti tim ušima pravi govor. Ne gledaju svojim očima ono što treba u stvari gledati. Ulaike tel ali. To su kao životinje. Belhum adani, oni su još gori od životinje. Jer životinja neće biti pitan. Gotovo je. Ali on će biti pitan. I on će biti kažnjen za to svoje. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما koji Allahu Đelešanuhu ibadet čini Allahu se pokoravaju posebna je ljepota Poseban je užitak u tim časovima ljudskog nema, kad su ljudi nemarni u i badeta Allahu I posebna je nagrada za neka svaki musliman proba i pokuša. Makar dva rećata po noći. Posebnog namaza heđuje. Osjetit će poseban na koji se koji se ne može kupiti svim dobrima i svim bogatstvom ovog svijeta. Osjetit će posebno ljepotu. Biti Allahu u itaatu, u pokornosti, kad su mnogi ljudi nepokorni i asije, i to ima posebno vrijednost. والذين يقولون oni koji govore Rabbe nasrif anna azabe džehennem Bože i otkloni od nas džehennemski azab, džehennemsku vatru, iskušenje, sačuvaj stoga. toga. Kada čovjek stavi nakon ispita i vidi da imaju samo dva puta i ne ima više vraćanja u dunjavu. Farijekom fil dženneti wa farijekom fil sajir jedna skupina u a druga u dženneta. Eta hasibtum enema halaknakum Mislite li da smo vas iz igre stvorili bez ikakvog razloga? Wa ennekum ilajna la turđum. Da ispravno samo i ništa više. Da mi pred svim nećete odgovarati. Da se nama nećete vratiti, kaže Allah. Zar to? Zar vam šeitan donosi takvu misao? Onaj koji vas je prvi put stvorio koji prati šta vi radi, sigurno ćete mu se vratiti. I kad je ovakvo praćenje kod ljudi i snimanje kako je tek kod uzvišenog Allaha Đelešanu. Inna azabaha kana garama zaista džehennemska patnja azab Kane varama. To je prava propast i uništenje. Kaže se, koja god i kolika god nedaća zadesni čovjeka. Ali ta nedaća ima svoj kraj, nije vječna. To nije a kane Taj azab i ta nesreća i nedaća nije ta za koju se kaže da upropaštava, već je ona prava koja upropaštava vječna nesreća i za koje više ne ima smrti, pa šta će biti zaradi? Innaha sa'et mustaqarran wa muqama. Zaista je džehennem ružno boravište i mjesto. Mole Allaha da ih on sačuva toga. Znači li ovo da su ovi pravi vjerbici i mu'mini samo okrenuti ahiretu i da ne znaju ništa za dunjalu, da ne imaju kontakta sa ovim svijetom, وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وابتغ إفراج onome u čemu ti je fima atake Allahu dar al ahirete. Allah dao ahiret. Dakle, traži ahiret. Idi ka ahiretu. Traži Allahovu nagradu. ولا تنس نصيبك من الدنيا a nemoj zaboraviti tvoj udio na dunjalu. Wa ahsin i budi dobar prema ljudima. Kema ahsan Allahu ilajk dobročinstvo učini kao što je Allah tebi svoje dobročinstvo dao. Vola tebu bi fesade I nemoj tražiti fesad da činiš na zemlji. ne redi. To znači da taj vjernik, da taj pravi mukmin, da on se sjeća Allaha i sjeća se konačnog cilja, ahireta. Zna da će biti odgovoran pred Allahom, ti pazi na tvoja djela koja radi. Čuva se harama i radi po onome što je Allah potisao. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يولي كدا ديالي لم يسرفوا نتي راسي ولم يقتروا نتي شكرتاري وكان بين ذلك قواما nego je sredina između toga između rasipanja i između škrtavanja koji dijele, koji se žrtvuju na Allahovom putu. Žrtvuju ono što im je drago. I meta koji su halal stekli. Žrtvuju i daju. Što znači kada Allah mu kaže nem justrifu ne pretjeruju u tome davanju. Zar se može pretjerati u davanju? Kada znamo da je Omer radijallahu anhu poznati Ashab došao jednog dana Božijem poslaniku, ali i sazvao I kaže Božji poslanicu ja dajem pola svoga imetka, pola svega što imam. Dajem na Allahovom putu. Za korist, za dobro muslimanje. A onda iza njega dođe Ebu Bekr, poznati Aslan. I reče Božji poslaniće, dajem cijeli imetak svoj na Allahovom djelešanu Sve daje što ima. Na Allahom zršanom putu. Omer ono kada kaže ja znam kada sam bio svjestan da ne mogu Ebu Bekra pretići. Jer je sam svoj metak dao. Pa ga pita Boži poslanik, ali i Ebu Bekra. Šta si ostavio? Kod sebe? Kaže, ostavio sam Allaha i njegovog poslanika. Ne bojim se ja za rizik da da Allah će dao sasvim svoj I bilo je takvih finih primjera. U jednom od tih i anhu kada daje tri stotine deva za opremu jedne muslimanske vojske. Dakle, veliko davanje. Šta znači ove kuranske riječi len ne pretjeruju, ne rasipaju kada daju u dobre stvari. Zar može biti rasipanje? Kažemo može biti u slučaju da se daje za stvari od kojih nema posebne koriste. Ne se. Na primjer, džamija se pravi. I to je veliki hajt. Kad bi čovjek za džamiju dao sam svoj metak, nije to pretjerno. Ali daje i metak da se nešto dodaje toj džamiji. Hoću posebne Moćite da se u tu džamiju ubace ukražene pročice iz Kine da dođu na tu džamiju. u ima Allah, ali to je već rastavljeno. To je već pretjerivanje. Iz ovoga razumimo. Iz ovog hadisa, iz primjera možemo razumjeti šta znači rasipanje u jezi. Kaže se, u hadisu pejgambera, ali sad to se jedan od predznaka sudnjeg dana jeste i taj da će ljudi početi pretjerivati u ukrašavanju džamija. Kad vidimo džamiju pejgambera ali i nisu ashabi, iako su volili pejgambera ali i sallatu iako su volili Allaha Đalešanu i Allahove kuće džamije, nije, nijedan viđen da su uzeli crtati po džamiji nešto. Da su uzeli nešto posebno praviti i ukrašavati u džamiji, jer nisu došli zato na to su Allahove kuće u kojima se sakupljaju. Nek su čiste, nek su uredne i gotovo. Izgrađujemo ljude, izgrađujemo generacije, mladu generaciju dignimo narodi. A trošiti na to novac, upotrebljavati na to, to je isra. Jer s druge strane imamo muslimana koji su gladni. Allah nas ovo ne To je isra koja Allah ne Volem jakturu, a s druge strane, oni i ne škrtare, već daju na Allahovu vjerušanu putu. Umjerenost u svemu. I zato pejgamber, ali zato se vam kaže, sredidu vakari. Gledajte, idite pravim putem. A u posebnim prilikama, kada ste, gledajte da ste blizu toga makar pravog puta. وكان بين ذلك قواما oni između toga, na putu su između toga, između škrtarenja, između razibanja. Dakle, daju kada je potrebno i u količini koliko je potrebno. Ne škrtare niti razibanje. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون تيشكي بريسك koji se on čuvaju والذين لا يدعون مع الله إلها آخر koji ne obožavaju drugog Boga mimo Allah koji je jedino Allah njihov Bog i ne možemo shvatiti da je ovo ajet objavljen samo u prošlosti i samo za prošle narode. Ne. Ovo je ajet dok ja ne tvojam. I danas ti naš A Šta Obožavanje nekoga drugog, mimo Allah, ima i toga. Ne shvatimo samo da je idolopoklonstvo, da je mnogoboštvo, da čovjek stavi pred sebe kipa, da se moli tome kipu, da obožava taj kip. Ne, nije samo to, jeste i to, ali nije samo to. Obožava svoj položaj, pa dade svoju vjeru za položaj. Obožava i metak, pa dade sve. Obožava ljude, pojedince, ne znam šta drugo. Sisteme, mimo Allahu. Ono za što živi i umiri. Ono što voli. Ono u ime čega voli i u ime čega mrzi. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا koji ne mole i ne obožavaju drugog Boga mimo Allaha. Šta to znači Allah? Ja to znači da ima drugih bogova. Allah na onim kaže ima lažnih koji nisu bogovi, koji nisu božanstva, ali to je sve lažno. I zato se za šehadet kaže La ilaha illallah, da to znači La ma'buda bi haqqi illallah. Ne ima onoga koji zaista istinski je zaslužan i doličan da, da se obožava samo Nima Allah, nema drugog. Ima drugih stvari koje ljudi obožavaju, ali to su lažna božanstva. I ne vrijedi ništa. لا يدعون مع الله إله آخر تاكو رزومي الله غير نمولي نمولي نمولي نمولي نمولي نمولي الله نمولي نمولي نمولي نمولي نمولي الله يدينك الله في الزاي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بها إلى وبيا ينيكوغا بغير حق إذا نطيش تنفريها ولا يزنون إذن لا نقلت i nemoralne čine. Wala takrabu zina. je Allah zabranije čak da se tome zinaluku koji nemoralu čovjek približava. Haram. Tome se nemoralu ne smije se ni približiti. Ne smiješ otići na mjesto gdje se to čini. Haram. Kao što je haram to čini. Zašto? Haram. Jer će te to odvesti na put grijeha. Ne smiješ ići tamo. Čuvajte se sumnjivih mjesta. Ne smiješ pogledom ići za haramom ti. Ne smiješ vjerati u taj haram. Jer ti se to sve bilježi na način kako Allah zna. Na način kako je Allah to uspostavio. La jahidlu dehum ri'im muslimin illa bi ihdatana. Nije dozvoljeno da se čovjek musliman ubije, da bude ubijen. Osim iz tri razloga. Osim uz jedan od tri razloga koji dozvoljavaju da se ubije čovjek musliman. Koja su? Onaj koji ubije drugu osobu bi ga ili hak bez ikakvog razloga. Musliman ubije drugog muslimana bez ikakvog razloga. Bila ga ubijen. Tad se dozvoljava krtoga muslimana da bude ubijen. Osim ako mu porodica toga bližnja porodica ne oprosti njihov hak toga ubijstva, pa će dati samo dio ili krvarinu. A znamo da krvalina za jedan prst iznosi 500 dukata za jedan prst vrijednost. Drugo, kada počinje zinalu ili nemoral, a oženjen je ili je udata, musliman ili musliman. Tada njihova krv postaje dozvoljena da se prolije, da se ubije. I treće, tar, stari koji dividi, onaj koji ostavi svoj vjeru din islam. Ne drugu vjeru, koje su na istoriji. Ljudi su drugi ostaviti ono neistravno i prihvatiti istinu. Onaj ko ostavi svoju pravu vjeru din islam i koji napusti svoj džemata, džemat muslimana, pravi muslimana, pod džematom, ovdje se ne smatra, ne misli skupina velika, ne misli se broj, jer broj bez kvaliteta kod Allaha Đelešanuhu ništa ne predstavlja. Jer kaže u Kur'anu Kerimu وَإِن تُطِيَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُذِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ako bude slijedio većinu ljudi na zemlji, skrenut ćete s pravom putu. Sa Allahom. Nas u islamu nije ta njihova demokracija koju oni nazivaju. Šta je to? za pravo većine. Kako većina kaže. Pa mora biti da većina uvijek istinu govori. Može se većina sastati i krivo prosuditi. Većina je potom. To je njihova prava. Nepravda. Nije tačno. Nije islam. Nije po zdravom razumu pameti. Onaj ko ostavi svoju vjeru, u islam, i ko napusti džemat, a taj džemat može biti jedan čovjek. Kako može biti jedan čovjek? Zato što Allah mu naziva svoga pejgambera Ibrahima alaihi salama Halilullah naziva ga inne Ibrahime kane ummeten. Ibrahim, on je bio jedan narod. Kao pojedinac. On je bio jedan narod kao pojedinac vrijedi više od jednog naroda. To je taj džemat. Šta je Ono na čemu je... Koji slijedi život i prašta koji radi tako sam. Von i oni koji su se sastali na pravoj istini. Koji su se sastali na pravoj istini. Zašto se kaže ovdje ehli sunne van džemat? Zato što sunnet zato što je sunnet praksa pejgambera i salatu wasalam. To je njegov život, to je praksa Kur'ana. To je primjena Kur'ana. To je sunnet. Vel žena koji su se sakupili na tome. Na tome je putu pravom. Alejkom bil džemala, držite se toga puta, puta džemata, koji je na pravom putu, koji nije samo po veličini, nego po kvalitetu, fa ne jedan lahima al džema, jer je Allahova pomoć, Allahova ruka je uz džemat, uz skupinu muslimana koji idu pravom, pravi putem. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما Ako to učini, jelka etan, on će sresti kaznu naići će na veliku patnju, još na ovome svijetu prije ahiret, na veliku nesreću. Pa ako je širk učinio i nešto odbožava mimo Allaha uzvišenog, onda je cijeli njegov život i sve što radi vata. Ako je ubio nekoga bi ga ili hak, uzeo drugu dušu bi ga ili hak, šta mu je onda od života njegovog? Ako je zinalog učinio i nemoral, ako je tuđu čar pogazio, صفته يضاعف له العذاب يوم القيامة بس سوينا الكوبي تاني يضاعف له العذاب يوم القيامة هذا će mu se udvostručiti na kijametskom وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَ يبيتش boravit će fihi u džehennemu u tome azabu muhana ponižen. Kako će se postavljati pitanje? Kako će se udvostručiti kazna za to njegovo djelo? Kada Allah kaže u kuranskom ajetu, kako da to shvatimo? Ko učini dobro, ima desetorostruku nagradu. Ako učini zlo, biće kažnjen u količini toga zla. Yuda'at lahu l'azabu jevme l'qiyama wa jahlud fihi muhana. Biće mu povećana i udvostručena kazna na svodnjem danu i bit će Vječno će ostati. Udvostručavanje ove kazne je prema samim djelima. Ova kazna, kazna za ova djela nije kao kazna za druga, gdje su ova djela vrhunac svakog zla. Jednu, širk ili vjerovanje nekog drugog mimo Allaha ili uz Allaha, to je vrhunac zla, zla u pogledu vjerovanja i uvjerenja ubiti nekoga, to je vrhunac zla u oholosti i kiburu. Zinalu učiniti sa nekim, to je vrhunac zla u moralu, u ponižavanju druge osobe, u nipodaštavanju i propisa. Pa pošto su ovi grijesi koji su ovdje spomenuti, vrhunci mnogih vrsta grijeha, Pošto je ovi grijesi prevazilaze obične grijehe, posebna kazna ima za njih. lagadu je l'agabu jevna Vajakulut fihi mahana. I bit će vječno, mora bit će ponižen u njemu, u tome džehennemu. La jezni zani hine jezni vahu aminu. U času dok čini nemoral i blud, taj čovjek ili ta žena nisu vjernici. U času kada čini to. Zašto? Da Allaha u potpunosti zaboravi. Jer su Allahove propise nastavili skroz Jer tu se mnoge stvari miješaju pored toga što se miješa porod. Pored toga što se ne može garantovati pravo nasljedstva u zinaluku toga i djeci koja proizilaze iz toga. Pored toga što se ponižava ta osoba, naći ćemo da se to društvo razjedinjava. Da u tom je društvu će se raširiti opake bolesti za koji, za koji ne ima lijeka. Naći ćemo da će neprijateljstvo se raširiti među tim narodom. Da će se porodica razrušiti i razoriti. Da će se sreća i pojedinca i porodice i države noge stane. Vala jesreku stare kohine jesreku ohoku. I čovjek dok krade, u času krađe nije vjernik. Jer je zaboravio na Allaha i Allahove propise stranu ostavio. Jer je uzeo da otima tuđi da uzme ono što mu Allah nije dozvolio. Zaboravio, elem ja'lem bi enne Allahe jara. Zar ne zna? Zar nije svjestan da Allah vidi? Da Allah prati? Elem ja'lem, zar ne zna? Uzimati tuđe. Jedno, što čini zabranjeno. Zatim, drugoga koji je na halal način zaradio taj imetak lišava plodova njegovog truda i rada. Bez ikakvog rahmeta i milosti. hina ješrabuha Wala يشرب شارب hamri, hina يشربها i kada pije alkohol sve što opija u času kada pije, nije vjernik. Jer uništava svoj razum, svoje zdravlje, propaštava svoj imetak, razara porodicu, čini sebe i društvo nesretnije, krši Allahove propise. I bit će vječno ponižen pod uslovom illa osim onaj koji te ode dođe i koji se pokaje Allahu Pitanje pejgambera alaihi salatu wasalam. Pitanje postavio poznati ashab Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu. Sunna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eđu zembi ekber. Pitanje je bio pejgamber alaihi salatu koji je to najveći grije. Kale en ala lillahi endade ne vahu akhadah da Allahu nekoga ispodobiš, da smatraš i obožavaš nekoga drugog uz Allaha, a Allah te je jedini stvorio. tu tumme ej, kaže zatim, a koji je zatim grijeh najveći? En vele deke hašijete en jut ananak, čujte odgovor pejgamberova alaihi salatu I prenesite onima koji ubijaju svoju djecu, i to u mjestima koje je, koja je Allah učinio bezbjednim, u majčinim utrobama. Da ubiješ svoje dijete bojeći se da to dijete će uzeti svoju nafaku i da, da će pojesti dio tvoje napake. Allah ti dao svoju blagodat da ti ga ubijaš. Teški haram. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ i na kijametskom danu kada to dijete bude pitano zbog kojeg si ti grijeha ubijeno. Pa kaže Allahu dragi evo ga pitaj ovoga koji me ubio. I koji je u tome uzrok Teški haram kriv. Kale summe eju, zatim koji Božji poslaniće? Koji je onda posle toga najveći grijeh, da ga se čuva? Kale entuzanija halile teđarik da zvinarog činiš, da nemoral činiš sa ženom tvoga prijatelja, komšiju. Komšija i prijatelj s kojim druguješ, a da sa njegovom ženom zvinarog i nemoral činiš. Jedan od teških i velikih grija. Illa osim onaj ko te obje dođe i pokaje. Ko se vrati sa krivog puta. Ko se iskreno Allahu obrati a Allahu je teuba draga i Allah teubu prihvata. Kul ja jel ladine esrefu ala enfusihim. Reci. Prenesi ljudima, o poslaniče. Ja jel ladine esrefu ala enfusihim. O moji robovi, koji ste se ogriješili prema sebi. Prema sebi, ne prema Allahu. Jer Allahu štetu ni korist donijeti ne možete. La taknetu min rahmetillah. Nemojte gubiti nadu u Allahovu milost. Inna Allahe jagfiru dhunube džemija. Allah sve grijehe oprašta. Ne ima ništa teško Allah. Ništa mu nije teško i nemoguće. Jer ne Adem kaže u hadisi kuciju. Allah je lešanu. O će Ademo. لو أتيتني بقراب من الخطايا kada bi mi došao predan, predan na kijametski dan. Koliko jedno veliko, široko polje grijeha. Kada bi mi došao sa tolikim grijesima, a nisi ni širku činio, ja ću ti ih oprostiti. Ovo moj robe, kada bi tvoji grijesi dosegli oblake na nebu. Zatim ti od mene zatražio stigfa, zamolio me za oprost, ja ti se opraštam. Tako je Allahova dželvešanovu milost. Inna Allahe jadukuru zunuba džanija. Allah oprašta sve grije. I veliki greh je izgubiti nadu Allahu. milost. Ena inda vanje abdi ja sam onakav kakvog me volj. Rob, zamišlja, smatra. Ako misliš da će Allah azab učiti hoće, ako si izgubio nadu Allaha za dušanu. Allaha smatraj da je du rahmeti vasja. Wa rahmeti vasja'at kulle še. Kad je bio objavljen kuranski ajet, a moja, moj rahmet obuhvata sve. Taj ajet kuranski objavljen. Toliko je to drago bilo ashabima pegambera ali i sato selam. Da se opisati ne može. Šeitan koji je čuo taj ajet. Wa rahmeti wasi'at kulle šeji. Moj rahmet sve obuhvata. Moja milost sve obuhvata. I šeitan je i šeitan je drago bilo. Kaže pa da sam ja tu. Kad je to tako. Ali Allah daje, kaže u ajetu. Hete ektuha lil ladine jettekun. Ja ću dati svoj rahmet onima koji su bogobojazni, koji su mu'mini, koji su vjernici, koji su iskrenca Allahom za Jer Allahova milost je neograničena. I šta su naši grijeci? prema Allahu ođelešanu milosti? Njegov milost. I zato čovjek treba da se Allahu puno obraća. Navodi se od ali i sad da se Allahu obraćao po 70 puta u toku dana, moleći ga za oprost grijeha. po 70 puta po Allahom poslanju, Da i, i nas pouči. I time se čovjek u njegov stepen podiže kod uzvišenog Allaha za lešanu. Ja ejuha alladina amanu tubu ila Allahi teubatan nasuha. O vjernici, o mumini Allahu teube i dođite, pokajte se pravim pokajanjem. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم yudhirakum جنات تجري Allah će vam vaše grijehe poništiti oprostiti ako budete čistog srca ispravljali se gledali da dođete na pravi tražili Allahu milost i njegov rahmet ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يبشر vas u dženijete ispod kojih rijeke teku يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه na dan kada neće poniziti pejgambere svoje i one koji vjeruju uz njega. Nuruhum a bejne ejdihim obi ejmanihim. Njihovo svjetlo sija bejne ejdihim obi ejmanihim ispred njih sa njihove desne strane govorit će toga dana Bože oprosti naše grijehe i upotpuni nam naše illa men tabe. Biće oni poniženi i vječno u džehennemu, osim onoga ko te obje dođe prije dvije situacije. Prije nego što sunce izađe sa zapada, što nagovješta veliku promjenu u kosmosu i kijanotski dan smak svijeta i prije nego što duša dođe do grčena. Prije toga vrata te obje su otvorene. Allah prima pokajanje. Va amene i ko bude vjerovao Wa amila salihan i to svoje vjerovanje potvrdio na svojim djelima. Fa فَاُلَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا Takvima Allah će ona loša djela pretvoriti u dobra. je sada Allahove milost i Allahovog davanja. Kad Allah daje uzvišen, nikom njemu nije sličan. Ona loša djela koja je čovjek uradio, Allah ih pretvori u dobra djela. Zbog čega? Kako to? I svoje milosti, to je od Boga, Iz njegove milosti, iz njegovog rahmeta. Onaj koji ostavi te harame u ime Allaha, znači da borbu vodi sa šeitanom. Borbu vodi protiv svojih strasti i će posebnu nagradu za to što je ostavio te harame. Imaće i Allah mu to, to ruče što su bile harami, pretvara dobra njegova djela. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله je milostiv i on puno oprašta. I sve grijehe oprašta. Osim širka, osim kufra i nevjerstva. Koje neće oprostiti ako čovjek te obe ne dođe prije kijametskog dana. Ako se ne pokaje i ne dođe na pravi. a ako prije izlaska duše dođete obe i pokaje se, Allah mu tu teubu prihvata. Samo ko će onda kad će tu te Kad je to zadnji čas pa da baš toga časa te učinimo? Teško je to znati. I nemoguće nama ljudima. I zato smo zaduženi od trenutka i prije poslije. poslije. Allahu te učinimo. Ne znamo koji je na zadnji čas. Gafura Rahima Inna Allahe la janfiru in Ko dođe pred Allaha, Allah će oprostiti mimo širka druge grije kome hoće. Ali širk, ko dođe sa širkom pred Allaha, Đelšanu, to mu Allah oprostiti neće. Kufra. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا a onaj koji se pokaje i radi dobra djela fa innehu je tuhu ila Allahi metaba. On je teube Allahu došao. On je Allahu predan i Allahu teubu tu prihvata i ne treba nimao da sumnja u nju. Da će mu Allah oprostiti te vije. E takibu mine zembi kamel na zembene. Onaj ko se pokaje od griha kao da griha i nema. Izbisan. Kod Allaha je zašanu. I to je njegova velika milost o kojoj nam Allah Đelešanuhu govori u kuranskim ajetima i o kojoj Pejgamber alaihi salatu wasalam na više mjesta u svojim hadisima govori. U hadisu koga prenosi muslim u svojoj sahih zbici hadisa kaže se prenosi ovaj hadis Ebu Zerbu radijallahu anhu i kaže kaže Boži poslanik alaihi salatu wasalam Inni le a'rifu ahira ehlen nari huruđan minan nari ja znam ko će biti posljednji čovjek koji će izaći iz džehennema. Jer musliman čovjek, makar bio griješnik, ako mu Allah ne oprosti na kjanetskom danu grijehe, ispati će to i opet nastaje u Ako nije kjafir, ako nije komunist, ako nije na idolopoklonnik. Opet će nakraju u dženneti. Kaže pejgamber Ali to Sam, ja znam čovjeka koji će biti zadnji koji će biti izveden في جهنم وجهنم في جهنم وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة في زادي كل جوني في الجنة يؤتى برجل فيقول دوش شدة تنشوفيكم إلى الشيء نحو عنه كبار ذنوبه وتلوه عن صغارها وكلوني تعودني قبل كبريه يبيتا يتغزامها كبريه قال فيقال له I onda kaže, reći ćemo se toga dana, tome čovjeku. A mi se jevme keda, keda od keda. Toga dana radio si to i to. A mi se jevme keda, keda o keda. A toga dana si radio to i to. Fe je nam, a on odgovara jesam. La stopio an yunkira min zalike šeja. Ne može ništa od toga da porekne. Fe yukalu, pa mu se kaže. Fe ne neke, bi kulli sejijetin hasen za svako loše djelo koje si učinio imaš dobro djelo. Allah je to promijenio u dobro djelo. Fejakulu, a on odgovara, ja rabbi, o moj Allahu, ja rabbi, amiltu ešja la Ja sam radio druge poslove, druge stvari, nisam ovdje našao, nisi me pitao za njih. Kale, فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ pa se nasmijao pejgamber alaihi sallatu wasalam tako da su mu se vidjeli zubi sa strane. Što znači da je Te grijehe Allah mu pokrio. Allah mu te grijehe pokrio. Nije ga pitao za njih. Oprostio mu na kijamanskom danu. Traži se iskren nijet sa Allahom. Traži se iskrena namjera. Čistoća. Htjenje da se radi po Allahovim propisima. Da se bude na Allahovom putu. I Allahova pomoć neće ih ostati. Allahov magfirat, oprost, rahmet, uputa. Biće na nama ako Bog da. A ne treba nakon toga bojati mijenjujući Allahove propise. Oni koji hoće da utrnu Allah